Jimat punya cerita dengan judul Misteri Alas Lortiso Besali. Budiman Arif Sulistiono Jimatres Dusun Kaligede Desa Meturi Kecamatan Margo Mulyo Sebut baik jenengku Sambudi Waktu kui aku ning peku jenenge Sam Deso Pucang Anom Lagi nyatrian Pas aku ning kono ipeku ngomong Ayo Pak Isri nyuloh malas engko digoreng. Nang dinek nyuloh Kang. Nang alas lore bisa mbesali kono lho. Aku roh panggonane Mas Loro turune ya ning kono terus. Ya wis, ayo budal Kang. Aku karo IP-ku mlaku ngidul leparane. Aku nggawa bedil karo IP-ku nggawa berang. soyo suwe saya adoh. Hawane adem banget tur sepi. Mung swara jangkrik ngerik kang rame. Bengi kuwi jan peteng dedet. Swara angin bengi nrak rajange godhong jati. Ora krasa jebul wis arep teko nggon arep dituju. Gak patek suwe wis teko alas lor desa Besali. Hawane adem peteng dedet. wong senter batu sing madangi dalan. Wis suwe goleki malas nanging kok ora petuk malase. Aku karo IP-ku krasa kesel banjur lereneng pondok, mbuh kuwi pondoke sapa? Wong loro aku karo IP-ku leren karo nyumet rokok. IP-ku bubuk aku lungguh. Gak patek suwe ana swara wong guyu. Ha <laughs> Waktu kuwi apa-apa. Suara-suara kaya ngono iku mawamung tak rungokke banjur ip tak takoni. Suara apa iki e ngono kae? Lah, paling suski wong besali kono lho tunggu jagung. Saya suwe suara iku sang saya cedhak. Batinku ngomong. Nek tarah wong tunggu jagung, suarane kok saya cedak. Suarane kok saya cedak kok Kang. Paling ya wong tunggu jagung ngeden-ngedeni awake dhewe kuwi. Naliko kuwi bedil sing tak gawa wis enek isine banjur tak arahke swara sing guyu kuwi mau. Banjur tak bedil. Ah! sing guyu kuwi malah kaya ning ngarepku karo guyu bantre ra ukuran. Ipeku langsung tangi geret tanganku dijak melayu. Wong loro melayu sifat kuping. Aku karo Ipeku melayu ngalor parang. Oh teko dalan kricaan dikagetake karo ndas menungso kang gedhe rambuté dawa nyeblok pas ning ngarepku karo ipeku ndas kuwi mau guyu lakak-lakak jantungku kaya pedhot-pedhoto ndredeg sikilku otek kabeh awakku ogel kabeh aku karo ipeku terus ke melayu ipeku karo bengok-bengok terus no terus no 陆叔。 wis arep teko desa pucangan om ipeku ngomong karo mlaku alon-alon. Kowe iki goblok kok Pak Isri, Pak Isri. Ora nek kaya ngono kok gandang mlayu. Nyaku aku gak ora nek kaya ngono kuwi. Dawe atatakoi takoi jarimu suki wong besali. Jari ipiku waktu ing pondok mau jarinda sing guyu wis ning arepku. Bareng wis teko omah aku karo ipeku cerita nek diwedeni kaya ngono, banjur ipeku mau ngomong. Mumbian yo ning kono awan-awan golek rentek, Lah pasar rokok koreke datu lintas. dari roh kayu tunggak kobong terus diparani nggo nyumet rokok bareng rokok diaket sing kaya tunggak kobong kuwi obah karo guyu laka-laka ya kuwi sing jenenge pati. Kulo yen sobala, alas aja lali nggawa dom bundel cukup semene cerita soko aku Arif Sulistiono jimat dusun kali gede desa Meduri kecamatan Margomulyo Bojonegoro Percaya tidak percaya, makhluk gaib itu ada di sekitar Anda. Salam jimatres salam misteri. Au.